Já, komið sæl kæra hlustundur þá erum við mættir hér í okkar vikulega spjallum Evrópussambandið þetta er um ESB neyða já Andris Jónsson heiti ég og með mér er Frosti Sigurjónsson og við hefum við getið okkar góða gesti Já, og það eru Eithor Arnalds og Gunnar Axel Axelsson, verið velkomnir Takk fyrir Takk fyrir Getur við treyst í að þið séu ekki sammála í þessum ESB málum Eithor, getur þú byrjað kannski að segja okkur hver er svona þín afstæði í þessu og, og hvernig komst það þessu afstöðu og hvenar? Já, ég, ég, ég, sko, ekki, ég er ekki á móti Evrópussambandinu sjálfur sér sko, en, en ég hef verið mjög yfir sem um það að við ættum meirindu þar inn og, eh, og hérna menn, menn segja að ég séu sko klíðallar Evrópu eitthvað slíkt, mér finnst það ekki snúst um það það er kannski frekar spurningin sko hvað fáum við út úr þessu og eh, mér finnst þetta merkilegt að umræðan hún snýst mikið um það sko hvernig getum við fengið undan þáur, hvernig getum við sloppið við það sem er verið að setja mm. okkur varandi Nei, hömlur og annað já. en það er ekki, ekki verið að, að hérna, segja hvað þá útrúsum mm. það segir svolítið mikið en að þú spyr hvernig er í konstaðis sko ég hef sjálfsög fylst með Evurmálun lengi, maður vel eftir því því fór á Góramóti, Belgíu í 82 ég var í, í Hamralega skóla og þá kynntist maður þessu umræðu þá var þetta Evrópu bandalæg mm. og krakkandi þeir voru að tala um sko United States og Europe því hún tölur nú einsku þannig það var sínin og Evrópusambandið er náttúrulega svona fyrst skriða Evrópusambandsríkinu við sínst að vera rætast á krökkunum þau er náttúrulega fullaru núna og ábyggla komin í björnkrassinu <laughs> þessum voru korumótinu Það er búið til mótvæði við bandaríkin Já, ég held að það verði alltaf svona stoltið En finnst þið það vera eh, ganga eftir? Þetta er náttúrulega allt öðruvísi uh, menningarheimur er, við erum annars verið að horfa á þjóðinflýtinda sem er bandaríska þjóðan og svo erum við að horfa á gamlar menningar þau með ólíka tungu ólíka uh, eh, bakgrunn og ólíka nefnahag þannig að það er kannski það sem við sjáum að séu vandamólin Já Gunnar Aksel bara ef við verpum sömu spurningu hefur til þín eh, hver er þín aðstæða til, til aðald, aðaldar Íslands ef við gerum ráð fyrir að þú sért jákaður hvert að Európa eins og eithur Já, ég held að, ég veist ágætt að ég þurfa að fara inn á þetta þegar ég hjó eftir því í ynganglum að þettinum að, að stundum eru málu lögðu upp þannig hvort þú er með eða móti Evrópúsambandinu. Vi, við myndum sko með eða móti aðild. Já, ég veit að, að, að en í svona, í tungutækjum þá er þetta stundum sett þannig upp og ég held að með þurfa svona að greina þarna milli. Ég hef ekkert að móti Evrópúsambandinu, frekarinn ég hef að móti einstakun löndum innan Evrópúsambansins, lítirunni bara Evrópúsambandi sem ákveðin, ákveðin Um, ég hef svona mótað mér mín afstöðu varandi aðild Íslas að Europasambandinu á trúið lengun tíma en ég held að ég uh, að sé kannski í raunin ekkit svo óbúslega langt við að við hvað ég er orðin gammal og ungur sé ég held að, að fæstir íslettingar af minni kynnslóð hafi í rauninni afla sér mikilag þekkingar á Europasambandinu nefna núna síðustu árin og það er kannski einfallega vegna þess að það er afskaplega lítið eh, frætt og kent um þó þessa, þennan hortstein í, í Evrópu í skólakerfinu á Íslandi. Ég tók nú til í dag, þannig að ég hef verið að velta þessu svolítið fyrir mér og, og fletti í gegnum aðarnámskra á grunnskóla á Íslandi og þar kemur húttakið Evrópusambandið aldrei fyrir. Það er eins og það sé skautað algjörlega fram hjá þessu líkin atrið sem að þó skipar þetta mikinn sess í lífi Evrópubúa og hefur gert það í halva öld allt frá lokum síðar í heimstærildarinnar. Það er reyndar eh, minnst á, á Evrópusambandið Evrópu á nokkrum stöðum þó og mikilvægi þess að, að, að unguði læri nú hver eru staðistu stöðuvötnin og, og helstu höfuborgir en Evrópusambandi ber aldrei á að góma. En Gunnar, Gunnar þú, svona þín ástæði fyrir þú vilt ganga þarna inn og telur það er físlegt, Hva, hvað er svona helsta? Já, ég, ég er rauninni sko fer að afla með þekkingar um Evrópusambandi bara þegar ég fer í háskóla mm. og uh, bæði hér á Íslandi og, og í Damörku þar sem ég uh, fór í, í framhansnám þar sem var lögtölver áhersla á innri markað Evrópu og um, ég hef alltaf einhvern veginn lítið á, á þetta allt frá því að ég fór svona aflega með þekkingur um það fannst það bara sjálfsagt mála. Ísland sé hluti af, af þessu stóra verkefni sem að, sem að hófst fyrir 50 árum síðan og, og ég hef það hefur alltaf farið svolítið í töðunar á mig þegar að menn setja þetta upp sem, sem einhvers konar viðskiptalega ákvörðun þar sem menn þurfa að vega og meta hvað það er sem við fáum og hvað það er sem við leggjum til þetta er samfélagsleg skilda mínuviti eh, fyrir, fyrir fullvaldaríki á þeim stað sem Íslandi er að taka þátt í, í virku samstarfi sem miðar að því að, að bæta lífskjör allra í álfunni en ekki bara þeirra sem eru frekastir eða, eða, eða græða mest á samstarfinu Ok Já, áhugavert Eithor ég hjó eftir því þú sagðið rann í, í þínu svari að hérna, þú talaður um að menn var að spá í þessar undanþáður og Gunnar Axel Fræðar grunn um það að hann tekur svona móralska afstöð og hann finnst ekki snúast endalega um hagsmunni ykkur ákveðin að hópa í hvað ákveðin málum heldur svona ykkur að heldar hagsmunni íbúa þessu sveiði mhm. en hvað með, er ekki eðlilegt að konum fram í hérna, síðasta þætti hjá okkur þegar hjá hann Jóni Steindar Valdimann að Ísland er ólíkt mörg mörgum, eh, flestum þeim öðru löndu sem hafa gengið í sambandið eða eru í sambandinu og samsetning atvinnuvega og svo framvegis þessi mikla efnaðslöksa og fiskistofna sem ekki eru inn í sagt, eru ekki nýttir að mörgum þjóðum heldur bara nýttir okkur fyrst og fremst fyrir þetta flökkustofna er ekki eðlilegt að það eigi sér stað eitthvað svona hugsalega aðlögun og, og já að, að Evrópussambandi lagi sér svolítið að okkur líka ef þeir ætla að taka okkur að neina Já, það er nú um maðurlugunana að það er nú líklega litli aðilinn aðlægis í stóra heldur, heldur En í landfræðilega erum við eh, mjög stóra Já, já, og, og, og við hefum mikla samlið líka með grænlendingum og færingum og, og þar heldur við getum líka átt sóknarfæring sko. við hefum ekki bara að horfa á Greikland eða, eða Póland eða Spán sem, sem hérna, okkar sóknarfæri í saminu heldur erum við einmitt að því þú nefnir efnarsljósununa þá hefum við mjög nærtæk eh, sóknarfæri og gerðum nú meðan hans frívillu samling við við færinga og bæði færingar og grænlendingar hána fengið kvartningu frá Björk og fleirum um að, um að gera sér sjálfstæðari. Ég held að þessi sóknar færi til dæmis að við aukum samstarfið við þessar, þessar nágrann okkar emitt út af þessu sem þú nefnir með efnarslöksuna og, og, og, og uh, sérstöðu Íslands. Sérstöðu Íslands nefnilega er <clears throat> miklu nær þessum nágrannum okkar og jáfnveg Núraði líka sem stendur utan ESB heldur en þessa, já, ég veit ekki sagt bara ósamstæða hóp sem að Evrópa er en ef við ætlum að tala um moral eða, eða hérna, síðfyrði og allt þetta sem að, að við erum líka að horfa á ekki bara á hagsmunni að þá finnst mér við skulda okkar forferðum mikið eh, varðandi sjálfstæðisbaratuna og ef maður hugsa okkur tvísarum eða trísarum áðurum við e, hérna, rínum það Anna kannski um áralins sko eflust myndum við geta lagt mikið til eh, þeirra í Evrópu sambandinu sem að eigum sátt að binda eða hafa ekki jafn gott að við enda verðum alltaf hátekið þjóðin en leikur ekki meira á því að hjálpa kannski ennþá fátekar í þjóðum heldur en þeim sem er í Európa-sambandinu ef við ætlum að gera eitthvað Jú, okkar þróunar aðstóð sem að við höfum verið í hún hefur kannski í stundum verið á lítil það er alveg, alveg vissulega rétt að, að við, við, við hérna Íslandikar höfum kannski ekki verið eins öflur í þróunar aðstóð og við mættum kannski vera en, en, en hún hefur frekar benst eh, til þeirra þjóðar sem eru utan ESB því ef við horfum á, á heiminn þá eru ESB þjóðarnar bara nokkuð góðum málum með að við e, mannkynið þannig að ég held að ef við ætlum að forgansraða með þróunarastuð í huga þá hefum við ekki endilega að hugsa að við getum verið að berga með önum endilega sérstaklega í Evrópu en, en Gunnar, má ég spyrja það sem nú hefur komið til tal sko, ég, hva, hvað finnst ég um þessi, þetta tal mannum að draga umsóknum tilbaka, hvernig leggst það í þig? Já, eðlilega er ég mótfallin þeirri hugmynd og mér finnst hún í rauninni bara, ég má nota orðið, bara galinn. Bara eins og fylgja spurningum minna eftir, þá eru rauk þessara manna sem vilja draga tilbaka þessi að þessi hafi verið mjög um, lítill meiruluti í þinginu þegar menn uh, settu inn umsóknuna, mm -hmm. menn hafi núna, og þá var endar svolítið uh, meðbyr í samfélaginu fyrir mhm. slíkur umsókn, nú hefur mm -hmm. það alveg snúist við, meðbyrinn er farin, þá er komin andbyr, mhm. meiruluti þjóðarinn vil draga þetta tilbaka mhm. og það er svona farið að koma fram í auðvitaðsamtun að þeir ætla að taka fast á móti þeir segja að það verða enga varanlega undanþáður og í þessu ljós og hversu dýr umsóknarferðli dýrt það er og hversu mikið það klífu þjóðuna eins og menn eru núna eh, að það sko, munu aukast kom en munu hefja deiluna munu vaksa um það hvort það er farað inn eða ekki hefur engar ágjur af þessu? Nei, ég hef það í rauninni ekki þessi krafa í rauninni og þessar kröfur koma frá, frá aðeirum sem að koma aldrei til með að verða sáttir við yngungu Europasambandi af mjög augljósum ástæðum um, þessar kröfur eru kannski hávarastar úr, úr herbúðum um, útgerðamanna og bænda þannig að, að, að hvort sem að skoðanakonun myndi sína mikinn meirluta uh, þjóðarinnar mm. með aðeldavirðað með ekki að þá myndi það lítið breyta afstuðu þessara aðila þar að leiðandi held ég að við getum ekki tekið mikið mark á því en ég held að það sé miklu uh, eðlilega að líta til vilja þjóðarinnar til aðeins lengri fortíðar og ef við skoðum uh, þróun skoðanakannana sem hafa mælt eh, vilja þjóðarinnar til aðeldar umsóknar þá hefur á undarförnum árum verið tölvert eh, mikil meðluti fyrir því um, En getur maður tekið bara gamla skonar kannanir og, og Nei, sko, um við, við kjósunum einu svona alþingi og alþingi samþykti það að, að ganga til aðelda fyrir hana og ég held að, að ef við ætlum að fara þá leið að, að, að við fengi allar ákvarðanir allþingis út frá skoðanakonur um að hverjum tími og þá getur við raunum um, um leiði lagt niður lókjávaldin. En eða nú likur fyrir frumvarp frá meirluta allra flokka á þinginu Hva, og, og hver er þín afstæða í þessu? Já, í fyrsta leið þá, þá er ágætt að því að Gunnar Axel nefndi hérna í byrjun að upplýst umræði hefði ekki átt sér stað um þessi mál nema bara síðust árun. Ef við skoðum þá staðrænt sem ég held að sjálfur rétt í samengi við þróun skoðanakannana þá sjáum við það að afstæða þjóðarinn hefur einmitt breyst í þá veru að vilja síður og síður ganga inn í ESB eftir sem umræðin hefur verið meir og upplýstari þannig að ég held að, að við eigum ekki að horfa Skömm eftir hrun reyndar voru mjög margir Já, já, það mjög margir Bara með sko, tögafall, þá vildu við <laughs> Þá var Og í kostningum voru fjögur stjórnmæður svona jákakar Það er kannski ekki hægt að segja ekki hægt að segja að íslenska þjóðin hafi verið mjög yfirveg á síðustu tveimur árum og eðlilega í kjölfar áfals þannig að auðvitað hefur afstæða þjóðina til ymsa stóra mála breyst og sveiflast mjög mikið en, en nú er kannski svo hefur að segja þjóðum búin að vera að skoða þetta betur og betur Já, ég er nefnilega að gera þjóðum betur og betur Gert það á síðustu vikum sérstaklega Frekar á síðustu 50 árum En ég vildi eiginlega meina það sko að, að hérna, e, ef við skoðum skoðanakannanir og viljum ræða þær þá er það náttúrulega mikilvægast hvert stefnir það er að segja, er eitthvað trend og e, ef að trendi fyrir saman við það um, umræðinu meiri, þá held ég að við sjá hvað stefnir og þá varandi þetta þessi galið að draga umsóknar tilbaka auðvitað er að galið auðvitað galið að sækjum og draga tilbaka en ég held að sé ekki jafn galið og að fara í þetta ferli með svona lítið umbúð það er náttúrulega snarkalið mm. og við erum í raun og veru að semja við 27 þing einstök og síðan 28. þingið sem er, er spjöþingið og við erum að segja við þessi þing við viljum koma einum dyrnar hjá okkur svo, svo, svo hérna, veit að þessir sömmenn, þessir þingmenn að þeir eru upplýstir, velesnir að meirluti þóðarinnar er á móti þessu og í raun og veru er þing meirlutin ef ekki tæpur þóðarann engin mm -hmm. þannig að, að hérna, auðvitað er það galið að fara stað með umsókn og draðan tilbaka en, en er, það er ennþá galna En að því að það komið það hérna fram á þenn að hætta að vera að þessi aldar umsókn hún væri að kljúa þjóðina og mm -hmm. eitthvað mhm. svolítið er ekki, nú er þetta búið að þessi e SBL búin að vera í deglunni mm -hmm. í, í allessi ár er ekki mikið átt að fá einhvers konar nýðustuð væri það ekki algjörlega til þess að setja málið sagt, í, í bara þetta sama limbo það hefur verið hérna Gunnar Axel að fara að draga hana tilbaka núna ég held að sé afskaplega mikið þetta er mér langar að koma inn á vegna þess að, að Eithor sagði hérna á þann að, að við skuldum forferðum okkur okkar ansi mikið uh, fyrir, fyrir sjálfstæði þjóðarinnar mm -hmm. ég líti á þetta með öðrum ögum ég skulda börnunum mínum og afkomendum okkar mjög mikið og ég held að, að það skipti máli bæði fyrir anstæðinga Evrópussambandsaðeldar og þá sem eru fylgjandi henni hver sem ástæðan fyrir því er að við afgriðum þetta mál og við tökumst á við umræðina mm -hmm. niðurstaðan er eitthvað svo sem við, við, við sjáum í, í þjóðrakvæðagreysli mm -hmm. og við getum þá allavega staðið sko keik fram fyrir þeirri ákvörðun og, og, og, og fyrir þeirri baróttu sem við komum til með að heia í aðræðanda þeirrar Eithor, eithor eh, það verður þjóðraka greiðsla þú, þú ert að enda við að segja að meirliti þjóðrana sé á móti þessu, hvað hefur að óttast já, sko, er ekki gott að fá bara þá nýðust í hverju borðinu og þið segja það sé ekki nú að, að hagsmunum okkar verði ekki nú vel borgi en að sambansins þá, þá getið þú allan að haf, haft það konkrétt að borðinu, mm -hmm. sinnjað ef þið náðu að hérna, segja þess að þjóðraka greiðslu Já, ég held að það væri, væri, væri mjög, mjög gott fyrir alla, ekki að stoppa umræðinu heldur, ég held að, að það væri mjög gott bara fyrir þjóðuna ef það væri þetta að fá neyðustuð í eitt skeitur upp því miður, þá er það ekki þannig við höfum séð það með ESB að þegar að nei e, er svarið þá, þá segir ESB nei er ekkert svar eins og öflugur samningamæður við sjáum bara með Lissabón sátt, sáttmálan sem er í raun og veru stjórnarskrá e, þegar að, að Lissabón sáttmálan var hafnað þá var bara kosið aftur Þannig að, að það er nú höndum ísl, íslenska stjórnmálumann og alþjóðis. Já, já, já, það er gott og trist í þeim. En spurningin er, sko, erum við á réttri leið ef við erum að fara inn í ESB með svona lélættum bóð og það sem ég er afskafla hís á. Það er samþitt alþingis. Já, það er samþitt. Hvernig getur það verið lélætt umbóð? Það er lélætt umbóð vegna þess að það var ekki í raun og veru farið eftir stjórnarskroni þar sem að, að þingmæn eiga að fara eftir samverkskunni. Við vitum það að það voru þingmæn sem greitt og atkvæð með þessu sem að í raun og veru stöttu ekki umsóknuna í raun og veru En er það ekki bara veruleiki stjórnmálagunar eða stjórnmálmenn verða veg og meta ákvarðanir? Jú, jú, við getum alltaf sko diskutera þetta um allar ákvarðanir alltingi sko og allar atkvæðagreyslu hvort að menn hafi alveg verið 100% vissur um hvað þeir voru að gera að en það er alltaf atkvæðagreysla sem gildir en ekki, ekki einhverjar mákaveldur En Gunnar, ertu ekki samanlega að þarna hefur verið naumur meiriluti? Það munir bara einhverjum örfagum atkvæðar og svo er talað um að þarna hefur verið snúið upp á hendunar og fólki um það er einhver orðrómur sem ég hefði vel kemur einstu Já, ég sko segi, <laughs> sko, við getum ekki byggt þessu umræðu á, á orðrómi, menn men, men ítu á annarkvort grænatakkan eða rauðatakkan í þessu tilfelli og, og sko en, en voru svo frálsir til þess að berja skeggsumsókninni, var ekki það samningurinn sem að samflíkingin og Ég get, ég get alveg tekið fúslega undir það, ég hefði viljað, viljað fá sko sterkari meilhunda fyrir þessari, fyrir þessari aðverðum Allir. Algjör, en erum við ekki að vikiðkvöldum að vera að tala um þetta í flokkspolítiskum línum ég meina, er, ekki, er þetta ekki mál sem að flokkarnir bara get ekki klára innan sinna ræða, verður þetta ekki að vera bara Jú, sko, eins og ég segi, gott ef, gott ef rétt reynist að, að þjóðin geti tekið afstöð til þessi ekkit ég, ég held eins og er að, að það sem muni fari í gang núna er í raun og veru kynningaráttakinu ekki að selja bann því þú tekið nú slík mál <laughs> að þá eh, vitum við það að það kemur núna gott framlag til, til okkar til þess að kynna mólinn og það er svona út af fyrir sig ja, mjög sérstætt að við erum að fá peninga frá gagnaðalum sem við erum að semja við í venjulegu viðskiptum þykir þannig mjög sérstætt en síðan eru þessi peninga notaður til þess að flytir og núra áróður og kannski gera nýtt námsefni Gunnar Axel ég verði að fá að <laughs> grípa bóltan hérna talandi um það að kynningastarfin innan gæsla ég hef grunum það að eina af þeim ástæðum eina ástafana fyrir því að það hefur verið lögt lögð svona lítil áhersla á, á að uppfræða fólkum Evrópussambandið sé innmitt svo að um, öll utlökskinning sé af anstæðingum Evrópussambandsins álitin vera áraður og ég get nú bara revið upp og það voru þættir hérna í ríkisjórfinu fyrir ekkert svo allangu síðan þar sem að var reynda að fjalla um Evrópussambandið byggt á staðrendum Já, og, ekki... og það voru ansi margir sem stóðu þá upp og rópuðu að þarna væri bara hreitn og klár áráður í gangi já, var... þannig að það er kannski svolítið vand með farið þannig að, að, að, að hvernig á að fjalla um hlutina á þess að anstaðingar e-, e, e, e, hlutarins sjálfs líti á það sem en, en Gunnar, horfum bara hlutast á þetta ef þú er tveir menninir, tveir aðlar að semja Og, og, og þeir eru að reyna sem, semja með um einhverja hagsmunni mm -hmm. og annar þeirra hann greiðir hinnum fyrir, fyrir það að, að koma sínu sjónamöðum á framfari mm -hmm. Eh, er það í eðli sínu hlutlust, nú erum við að tala um nýja Ísland eh, er ekki alltaf verið að tala um það að peningar geti valdið skekju varandi mm. hagsmunni mm -hmm. Jú, það er alveg, alveg ég, ég, og ég svo sem veit ekki hvernig þessum fjármunum verður rástafað sem er ætlaði kynningarstafn en ég myndi svo sem vilja sjá þeim rástafað í, í báðar fylkingar þar að segja að bæði þeir sem eru á móti í árbúrsambansaðil Ég er alveg vissum að við erum allir saman á um það hérna inni sko, en ég held að Európa-sambandet vil eh, eflaust að þetta gangi vel og, og, og það njóti sannmælis á Íslandi mm. og mhm. það vil ekki kynna sig nema það sem allra mögulega besta hátt eitt sem að til og með sér að breytar voru að velta fyrir sér, þessar spurningu þá var tífalt meiri peningar á jáhliðinni heldur en neyhliðinni en svipa var í eh, Tjekko það voru sem sagt miklu meiri peningur á jáhliðinu og hvaðan komu þeir, mennur ekki alveg vissir hvort þau komu frá atvinnlífinu eða í gegnum einsa Það er akkurat auðvittu það sem er Íslandi í dag og, og það, það sem að ef við bara dögum þetta saman á Íslandi eru ykkur litla fylkingar að, að reyna að halda upp ykkur, ykkur Nei, það eru reynda mjög stórar það er að sjá annar í liðinu og, og, <laughs> og þær eru ansett burðuðar hvað peninga, peninga varðar Ég held að það þurfi engin að Einn fylking sem kifti hérna 12 heilsýður eitthvað einu blæði Já, ég meina að það er alveg augljóst að afstafa við Evrópusambands aðild á Íslandi hún snýstu um mjög þrönga sérhagsmunni tiltekina stjættar sem eru notabenni bara nokkuð sko En Gunnar, nú erst þú örgulega líraðisinn eins og við allir hérna og við viljum hag líraðisinn mestan, allir íslendingi, við erum búin að brenna okkur á þessu gegn tíðina, það var ekki næla upplugt en nú kemur við að, þeirri aðstuða þegar að kemur að þjóðræðkvæðgreiflum, þá er engi lög á Ísland, Íslandi sem takmarka fjáröstur auð, auðmanna í það að hafa áhrif á niðurstöðu skoðanakanna og ef við trúum því að, að kynningar og, og, og kynningarstafsemi og auðlýsingar virki sem að meina, það fara miljardar í slíka stafsemi hjá mhm. fyrirtækjum mm. þá verðum við að trúa því líka það setja að draga upp þá mynd sem að e, fylkinga vilja draga upp og þá verður það bara spurning hver hefur meiri pening og í þessu máli er það bara þannig að Európa samfandi <laughs> hefur bara meiri pening heldur en Ísland þó að allir íslendingar myndu lækja fram alla sína peninga þá er, er talað um það að markaðs herrferðarbudget Európa samtins er starra enn hjá Coca-Cola og ég, þetta eru bara sannindi og hérna, ég vaf því áhyggjur eh, sem fulltrú ákveðin að sjóna með það að þetta verði ekki jafn leikur að það mm. verði, eh, líðræðinu verði spilt og það er að draga upp myndir af eins og er gert á Írlandi myndir af hlæjandu brósandi fólki sem segir já sko, það er bara allt draumir í dós og svona herfyrir keirð út í gegn og það hefur mm. áhrif Mér langar aðeins að fóða snúa við ef að þáttastöpundur lega mér og, og, og spurja Gunnar eh, hvað er það sem við fáum út úr því, eh, nú skulum við bara aðsetta okkar hérna, mórusku skildur um það að ganga í ESB til hliðar eh, hvað fá Íslendingar út úr því að gangi í ESB Þetta er kannski akkurat það sem ég var að gaggrina hefði hérna náðan, þar að segja að þessi spurninga leggja máli upp með þessum hætti Þetta er, er, er, er þetta ekki viðræður? Já, ég, já, þetta er bara ekki hrein og klar viðskipti og, og það er grundvallar mm. munur þarna á. Það er, er mikill munur á því að, að taka ákvörnum, að taka þátt í samstarfi fullvalda þjóða mm. eða eiga konkrétt viðskipti. En við erum í samstarfi. Það sem menn vega og meta fjárhagslega hagspenni. En hvernig nú erum við í samstarfi? Við erum í, í ES. Hérna, e við erum í ES og við tökum þar. Við erum í NATO já, já. og við erum í saminnið þjóðunum og allt er þetta eh, samtök sem og þá kannski bara varpa, varpa ég spurningunum tilbaka og segja bara mm -hmm. hvað er það nákvæmlega sem við fáum með, með aðalda NATO mm -hmm. einmitt, já ég hefur mælt það og, já, og fengið já, út einhverja ákveðna krónutölu e, eh, nei, nei ég, það, er, það er, ég hef ekki mælt það í pyrr krónutölu en það er sjálfsagt að gera það líka ef, ef menn vilja vegna að segja það var hérna NATO hér hérna með um ára tögurskeið sem var í raun og úr þá þá tekið hlýðinni hjá þjóðbúðunin ekki, ekki mínus mm -hmm. en, en, en hvað fengum við út úr NATO aðeldinni við fengum að vera þáttakandi í, í þeim stöðuleika sem að, að náðist hérna en, en er ekki búndurinn þessi að við, við látum eitthvað að hendi Gunnar, þegar við göngum að, hérna við látum já. að hendi yfir, yfir sjáratöginum og ykkur öðru sko, og við förum und, göngum undir lagsu Er það ekki ymmit það sem við ætlum að kanna í þessum aðaldumverðan? Já, myndið þú vera sáttu við það Það er að segja hvort að það er fullirðingar Íslandingar þurfa að, að láta af hendi Gunnar, já, mikilvæg þætti og, og náttúröðlindir hvort að það standist skoðun Ég held að það sé eitthvað sem að þjóðin þurfi bara að fá Möndir þú það að vera sattu? Já, ég, sko, mín afstæðarlega Európa-sambansins byggir ekki á sko, trúarkenningum það er alveg á hennu Þannig að svarið við spurningun er Ég svarið við spurningun er að ég vil taka upplýsta ákvörðun til þess samning sem, a, sem a, kemur til að liggja fyrir eftir, eftir aðeldafyrðar okay. Ef svo ólíklega vill til að Európa-sambandi, sem ég finnst stundum því tala um eins og sé að sækjum aðelda Íslandi en ekki Íslanda Európa-sambandinu ef að, að Evrópussambandi tækju upp á því og þau 20 ríki sem þar eru innanbors mm að krefja Íslandinga um framsal á okkar náttúruöðlindum að fullu að Já, það, það þá, þá, þá, þá þurfum við ekki að spörja hver afstæða Ísland, íslensku þjóðarinn er því og það er meðal mín okay. Herri, Þetta er búin að vera mjög hérna, eh, áhör umræða og, og hérna, bránaði með yngripp eh, viðmælanda hérna sem þáttarsendur svona á þetta að vera uh, en við þurfum að fá nokkur skilabóð og svo komum við aftur hér í þættinum ESB Já að Nei, gestur okkar eru Gunnar Raksson Já, þér að hlusta út af sögu og þetta er þátturinn ESB Nei eða Já. Ég heiti Andris Jónsson og með mér Frosti Sigur Jónsson eins og vanilega og gestur okkar í dag eru Gunnar Axel Axelsson, viðskiptafræðingur og bæjarfylgdur við Hafnafjörði og Eithóra Arnalds, uh, eh, já, Eh, þú kemur við á svo mörgum sviðum eða þor eh, ég er, ég er líka bæði hvað er þú að kalla þig? Já, ég veit ekki, ég er, ég er eh, bæði fulltrúi á Sveitafélagin ákvöld og, og fór maður bæðir á starf og frangatistur í Strox sem er drónafélag í yðnaði þannig að það, hérna, maður er svona við það En við vorum að ræða hérna á þann, já, við vorum meðlast að tala um þessa hugmyndum að draga umsóknum tilbaka að umsókn Íslands einmitt eh, Vilt eitthvað koma inn á það aður en við? Já, kannski bara örstuðtvarandi öðlindirnar að við, e, þessi umræðan um það við vitum ekki hverju pakkan verður sagt er e, það er í, í stoppsamtöktum Európusambassins hverðið á um sammeila sjáurútastefnum e, það er ekki neina nýja frittir þannig að, að við þurfum ekki, ekki að fá, fá það stafað á njögur það sem menn hafa verið að vonast til er það við fáum aðeina hvort einhverju undan þá eða aðluna tímpil og í raun og veru þá eru allar undanþáðan með einhverjum heiti þannig e, þannig að, að hérna Það er einn ein kenningi viðbútt, hún er svo að við fáum að hafa okkar lögs og 200 milur út af okkar þannig snertir ekki Já, eh, annara og það sé þetta þá breyta sko Ég hef enga trú að það muni ná, nást fram því að, að hérna, fiskur er nefnilega öðruvísi heldur en skóur vegna þess að það er nú verið að tala um hérna, finska landbúnaðin e, eh, tríð þau er ekkit mikið að synda á milli landa eða efnaðslöksaga við erum að tala um fisk sem er annarkor eh, staðbundin eins og kannski rækjan og svo erum við að tala um fisk eins og makrillin sem að fer á milli þannig að, að hérna sjáverðismálin eru floknur en var þetta bara að draga umsóknum tilbaka ja. e, eh, í raun og veru þá, þá finnst mér það ekki aðalatrið heldur hvert við erum að fara Gunnar Aksel, að því að þú hefur nú satt að hérna ítrekka þessum þætti hjá okkur í dag að afstæða þín mótist ekki einfallega okkur um viðskiptilegum hagsmunum og ákveðinu krónutölu pluss eða mínus, hvað komum út úr þessu hérna, samstarf okkar við aðeld okkar að Európusamhættinu verður ekki að horfa í þessari auðlendu umröðu á það af hverju þessi sameila forsjá er í stoppsáttmála Európusamhættins og það er ekki vegna þess að menn vilja vera að ræna auðlendum frá mm. öðrum eða endilega snúst endilega um nýting og heldur snýst um að, um að hérna, líka verndun þessara og skinsalega að, að stýringu þessa auðlindum sé ekki stemt í voða Já, já, og, og umræðan er, er kannski stundu þannig á þeim nótum að Evrópussambandi sé einhver, eh, einhver skrimsli sem að hefur það eitt að markmiða að stela auðlindum frá, frá aðaldatíðunum sínum Eithor kom hérna inn á það aðan að, að munin á, á, á trjám og, og fiskum mm -hmm. og það er einmitt, einmitt góðu punktu vegna þess að, að sameila fiskveðistafna, hún er einmitt sett ekki ólíku söðutími Já, það er ólíku söðutími, það er ímiðslega ólíkt með þessum tegundum en allavega að samíla fiskveistarn hún er ímiðt sett út af þessu að Evrópasambandi er náttúrulega uppbyggt af löndum fyrst og fremst á meilandinu og, og þar spyrja fiskar ekki um, um, um landamæri mm -hmm. og, og þar leðandi er svo sem bara logíst að, að menn hafi einhvers konar samíla stefnu um þar hvernig þið nýta fiskimiðin Ísland hins vegar er ekki hluti af meilandi Evrópu og er býstna langt frá því með þessi og eh, talandi um sko, hérna, staðbundnastofna og flökkustofna að þá erum við bara í þeirri stöðu í dag hvort sem við erum inn á Evrópasambansins eða ekki að þurfa að semja við grantjóður okkar um nýting á slíkum stofnun Akkurat. og það hefur ekkert breyst það að ætla að spánverjar komi hér inn fyrir 200 miljónar og fara að veiða úr staðbundnum stofnum sem þeir hafa enga veiðreinslu úr og hafa aldrei veitt mér finnst það hljóma mjög enginnilega miða við söguna og miða við þá stefnu sem er ríkjandi nærvarsamsi ég vil bæta því við að, að, að, að hvað sem er rétt og hvað sem er ránt að þá getum við ekki haldið því fram að sameiginlega fiskveðistefna Európa Sambansins að hún sé alvond en okkar stefna sé algóð það hefur ekki ríkt neitt friður um íslensku fiskveðstefninu undan farina ár og áratvíi og það hefur heldur ekki ríkt neitt algildu friður um, um, um, um, um sameilu erosku stefnuna. Já, bara tvö atriði þarna að því Gunnar nefndi það að e, það hefur ekki breyst að, að við getum samið, að við séum að semja við aðra, það er eitthvað það sem mun breytast. Við hættum mm. að geta samið sem sjálfstættuðum með okkar fiskistofna og um, um til dæmis makrillinu og flökkustofnuna þetta umbóð verður tekið á okkur það er algjörlega hreinu það er ESB sem mun semja frá okkar hönd og skipta þessu milli Íslenskur ráð þeirra að sjá þetta smálega Já, það er nú þannig Einna móti 8 <laughs> eða 27 eftir Nei, nei það, er, það, er, það er bara þannig að, að, að við missum umbúð það getur vel verið að við séum með atkvæðisrétt í, í hlutafélaginu sko, eða svona eina rödd en það er ekki við, það er ekki Ísland sem hefur samlýsumbúð og svo er það hitt var þetta staðbundastofn og flokkustofna að, að heimurinn er hittna og sjórunni kringum Ísland er hittna en meira heldur en meðal hittin á jörðinni og við erum að horfa á það að við erum að sjá túnfiskina, hérna, við erum að sjá makrilina, hérna, við erum að sjá þorskin á undanhaldi, við erum að sjá sandsíli á undanhaldi, kannski út á makrilum og við erum að sjá mikla breytingar og það sér ekkit fyrir endan á þessum breytingum. Þannig að það er bæðið að við erum að horfa á náttúruðunni sem er á ferðinu, hún syndir og hún fer í torfum á millilanda og við erum líka að horfa á það að það er bara svona mikið migration eða flutningur á heilu tíðnáttunum. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem... Er það ekki einmitt rög fyrir sko sameilir ákvörðanatöku um nýtingu við lítum bara á makrilstofni sem hefur verið að koma inn í íslenska lögsugun og hann hefur verið að færðast yngar til Íslands óvænt eh, hvað myndu Íslandinga segja ef, ef, ef, ef mikilvægum fiskistofn sem við hefum verið að nýta færi með sama hættin í aðra lögsugu og það ríki sem hefði, hefði yfiráðið slikri lagsögu uh mhm. -huh. færi að stunda þá ránirki sem við höfum gert á makrilum Nei, ég, ég, það er bara kapplöp að botninu við erum ekki ránirki á makrilum Gunnar, þetta er Gunnar, þetta er, þetta er, ég, ég menna allavega ekki verið að nýta Nei. þessa auðlinn sem makrilin er með, með, með skilvirkasta og, og, og arðbarasta hætti það, Gunnar, það. Gunnar, Gunnar, það er, það er þannig þú ert að spurja hvað myndi gerast mm. það hefur gerst og það gerist Synd, það syndir híðan loðana og, og hérna þínur og þessir þarna, fiskar Síld. út, út, síldin fór 1968 þannig að, að, að það er það er ekkert nýmæli sko, að fiskar það er ekkert betri þó hún hafi gerst oft meina, það, Nei, það, það, er ekki, það er ekki við fiskinsakast hann bara hverfur á önnumið og þegar að sjórun er hittna þá eru enn frekari breytingar og enn hraðar heldur en aður þannig að, að þessi öðlind hún er öðruvís heldur en olja hún er öðruvís heldur en skóur hún er öðruvís heldur en mjölkkvoti þetta er mjög lífænt öðlind við börnast fyrir henni í þorskastriðum og eh, við hérna eigum ekki að láta hana hendu hún er ekkit fyrir útgerðamenn það er bara sko mikil miskinningu þó að þessu útgerðamenn sem að er að reyka þessi fyrirtæki þá er bara þannig að nettó útflöðnistekjur í íslensku þjóðarina nettó þegar þú tekur sko bara brútt og kostnaðan á móti þá er um, um helmingurinn hérna að að þessu er, er, er sjáurútt En Eithor og, og Gunnar, nú var ég fréttunum í gæri og haft eftir hérna formanni LIU að hann virtist vera mjög vonlítill um að þjóna á nokkrum tilgangi að draga umsóknum tilbaka Maður, þetta voru umhalið sem komið svolítið Þetta voru mikil stefnubreitinga hálfu landsambands íslensku út ef, ef þetta er ef hann að tala fyrir FDU, forma, hann, forma hann, hans, hvort þetta var hans skoðun hvað lesið úr, er þetta hans skoðun er, hana, er þetta áttúlkað eða Hvernig Gunnar, viltu byrja? Já, ég vil nú að segja að þetta komið svolítið óvart þegar ég las, las fyrirsögnuna fréttinni en, en ég hef svo sem eins og þið komið báður í náðu því að það er greinlega svolítið sikvað tólkunn á þessari sé ég held að, að, að þetta sé um að, bræða, um að ræða kannski bara eðlega stefnubrætingu að hálfu, hálfu þessara samtaka sem að leggja bara raunheft mat á stöðun á hverjum tíma Heldur að þér hafa verið að breyta um stefnum? Já, ég, ég hef trú á því og ég held að það sé, snúist ekki kannski um, um, um það afstæða þeirra til Europasambansins hafa breyst eitthvað held ég, held ég, heldur held ég að menn séu bara að horfa á hagsmunum alveg, alveg blákalt og það gagnist uh, eh, landsambandi útgjörðamanna að betur að taka þátt í þessum aðaldavirðaðum að fullum kraft og reyna að hafa áhrif á niðurstöðuna uh, í þeirra hag mm -hmm. heldur en að halda áfram að, að, að spóla í þessu hjólfari sem þeir hafa gert undafarið og reyndar uh, eh, stjórnmála armurinn líka alveg sjálfstæðarflokkurinn En er ekki mjög mikil hætt á því að þú tekur þátt í samningun þá verður hálf svona partur aðeim og samdurna með segur útkominu og verður eða stiðjana Já, sko. ég meina líta á þannig sko. meina, með segur útkominu þá held ég að með segur mm. kominu svolítið út á hálabraut og ekki mjög málumlega Ég held okay. að, að það verði bara allir að taka þátt í þessu verkefni uh, og reyna að hafa áhrif á hana þannig að nýðustöðan verði sem allra best. Ok, neður? Gunnar, varstu, ég með hins Gunnars er að segja að uh, sjálfstæðarflokkurna var í stjórnmála armur út úr elli og ég voru að vera misist. Það er að hann var að tala um málumlega umræðu og eitthvað. Herðist þetta að vera svona þess? En Eithor, þú sem einn ángalíðan af <laughs> elli úr þetta. Ég hef engra hagsmann að geta sjálfur, ekki nokkra. Ég ólst upp við sjáurúteina þilliti að pappi mín var ráðundistöru í sjáurútisráðundunum frá uppæði og ég fylgdist með þessu hvernig Íslandingar stóðu bæði í þórskastrjónum að vendun fiskistofnana sem voru hér í ofveði og til merkilegasta því starfi sem að unni var að hólu Íslandinga í hafrættarafstöfnunni sem er einhver merkilegasta ráðstöfna sem saminu þú þarf að hafa staðið að. En töpum við þessu? Já. Þessari sérstuð? Já, við töpum samlýsumbóðinu sem við beittum hjá saminu þónum þegar við vorum einn fyrsta þjóðin við og Venezuela að berjast fyrir því að þjóðir gætu ráðið efnarslöksunum sín og ránirkjan út hún verið ekki það var tólmílu sem að gildu mm. við breytnum því, við vorum fyrsta Evropathjóðin, Venezuela fyrsta Suður-Amerikathjóðin og þessi breyting var til þess að hafrið þar ástæfna, mjög merkilega ástæfna náði lögum og rétti með samningum um eh, hvernig nýting sjávarins væri, bæði landgunnusins og alls þessa e, við ætlum að aðfenda þetta umboð í raun og veru til ESB það er alveg hennu og það er enginn sem mótmælir því í raun og veru hálfu ESB það er vísu einhverjir íslendikar sem haldaði fram að það er þeim ekki munið snúastugur en við sáum það þegar saman voru stattir íslensku ráþera og ráðamæði frá ESB að ráþerin var leðrættur um leið Já, Stefan Fuli sagði engar varanlegar undanþáður frá reglum Já. Eh, sambandsins Já. en hins vegar gerir hérna gerða össur að því skóna Össur gerði því skóna að þarna er þið nægilegt hugmyndaflug til þess að klippa einhvern veginn gati lögin sem myndi passa akkurat fyrir okkar lögsugu <laughs> og, og virtist gera sér vonan að um það er Stefan menn hafa reynslu af svona skapandi, skapandi hérna bókaldi já, eins og heimskota, heimskota eh, bú, hérna búskapurinn en eh, Gunnar Axel, að því að við erum að tala um LIU og þessari öðlindir og eh, ég meina, er ekki hafa Íslandikar nokkuð verið sérlega sáttir við hvernig þessari auðlind hefur verið stjórna og hvernig arðurinn, hvert arðurinn af henni hefur unnið hinga til eða ekki og, og kannski starri spurningi kjálfari e, tristu við getum við ekki bara tristi og þarna sem er líðræðarslegt e, líðræðarslegu vettongur sem við erum að fara að taka þátt í og að málefnulegum rökum og, og sérþekkingu okkar og, og hérna sem sterks aðla sem hluti af verðumbúsamöndinu að, að á þau verði hlustað og okkar, okkar hérna, innlegg á þeim vettvangi Ég hef fulla trú á því og ég er einnig sé enga ástæði til þess að draga það ég efa að, að samstarf á, á sviði fiskviðistjórnunar eh, verði eitthvað verra heldur en samstarf almennt á villi þjóða um, Það hefur verið mjög erfitt Ég, eh, að hún, ég nautum um aðan og sagði að, að við getum ekki svona metið að hvort, hvort stefna verið betri fiskviðistefna Europasambandins eða fiskviðistefna Íslands en niðurstaða fiskveistofna Europasambassins er svo að, að það eru 80% af öllum fiskistofnum ofvettir og 30% sem eru við hrunmörg en, en á Íslandi eru fiskistofna í nokkuð góða formi nema þeir sem að, þessar eðlu náttúrulega sveplur verður ekki að álita að okkar það fær, færi betra á því að við stýrum þessu heldur en Europasambandið Ég laði það kannski ekki þannig upp eins og þú, þú gerðir en, en Ég sagði hins vegar að, að það væri ekki þannig að fiskveðistefna Evrópa-sambansins væri alvond og fiskveðistefna Íslandinga væri algóð og hér ríkt ykkur sátt um hana Já. og ég held að það sé ekki hægt að halda því fram að hér ríki sátt um fiskveðistjóðanarkerfið Það eru skoðan kannski sem ekki hafa brist Nei Já, og, og, og auðvitað á... spilar þarna inn í ákveðin, ákveðin sko, þjóðverðnis higgja eða, eða hvað sem ég vilja kalla það vegna þess að, að talandi um sko, útflutningstekjur og það skipti höfuð máli hvert þjóðverðni þess er sem að fær þær tekjur í hendur að þá er svo umræða kannski öllítið á villukotum við þurfum að skoða hvað verður eftir í landinu og hvar það verður eftir í landinu það skiptir í sjálfur sér engum máli nú er ég kannski bara að tala um svona þeorist og ekki sérstaklega um sjáarútu alveg eins í orguðina sem að ég veit að Eithor hefur, hefur komið aðeins nálagt og starfar í það skiptir í sjálfu sér engum áli hvort að, hvort að eigandi kvóta eða eigandi skips eða eigandi frámlýslu fyrirtækis í orguðinaði er ísl, með íslenska ríkisborgararétt eða danskan eða indveskan svo framalega sem að hann tekur allan arðinu og fer meðan eitthvað annað mm -hmm. og það er rauninni ekkert sem hefur hindrað íslenska útgerðamenn í því að taka hagnaðin út úr greininni ekki bara út úr greininu en í aðra ratunum greinar mm. heldur beint út úr landinu aftur ég er algjörlega við þurfum kannski frekar einbjöðt okkar að þjóðverðistættinum að einbeita okkur af því hvernig við tryggjum að þjóðin fái einhver, einhverja eðla rentu af nýtingu og öðlenda og það er, og það er eina leiðin að, að hafa einhvers konar öðlendagjald En þurfum, við þurfum ekki að gangi erubur saman til þess að setja það á En Eithor, þú varst ekki sammála Nei, ég er alveg hérna. ósammála því því að, að, að ríkið hefur mikið ægivald Það hefur bæði sko, skipilagsvald að geta sett lögjum, nýtingu, bæði fiskistofn og orku og allra þessara þátt að varandi ofnýtingu og svo framins þau markmið hafa náðust á Íslandi við höfum náða að venda fiskislunar það var aðalmarkmið aðalmarkmið með kvotakerfunu hversu ófullkomið sem það er var að venda fiskislunar það tórst mm -hmm. en síðan hefur það hittvaldið ríkisvaldið hefur skattlækningavaldið en það hefur bara skattlækningavald gagvart íslenskum kennitölum það snýst ekki um þjóðurnisíkju það snýst um það að íslenska ríkið getur skattlagt íslenskt félag og mhm. íslenska ríkisborgar þannig að það virkilega skipir aðlinn er það er nefnilega algjörlega ránt að halda þið fram að spænskur og breskur aðli sé jafn góður fyrir íslenska þjóðabúið og íslensk fyrirtæki. Þannig að þeir eru bara skatlaðar erlendis? Akkurat, við höfum ekki skatlagningarvald yfir erlendu félagið eða erlendu manni. Og þá, vi, ja, við getum alveg áfram takmarka það, við getum alveg haft þær takmarkanir að, að í ákvörnum greinu þá þurfum en að reyka það gegnum íslenska kennutölur. E, e, e, heldur að það gangi í samkvæmt ESB? Það er einmitt það sem gengur ekki. Ég held að við séum akkurat Ég, ég skil reyndar ekki um alveg þessu umræðu sko, um, um skatlagningavaldið meina, eh, Hvað skilur ekki við hana? Já sko að, að Ísland, Íslandska ríkið hafi ekki skatlagningavald yfir öðru en íslenskum eh, lögaðinum og einstaklingum Jú auðvitað er það sannig já, og það er bara aðstæðar ekki frekar en að sko breytlandi hefur ekkert skatlagningavald yfir mér og þenni við lögum nú Ísland Gunnar myndur þú þá vilja setja auðlenda gjald á kvótan í staðin fyrir skattin að því að nú eru, tekjur okkar að það er ekki algjörlega á þeirri skoðun það, það er eina raunhæfa leiðin til að tryggja að þjóðin og þá er ég ekki að tala um einhverju einstakir aðilar í útgerð, heldur íslenska þjóðin íslenska velferðarkerfið, íslenska ríkið eh, íslensk samfélag hafi raunveruleikvað og við hafa okkar tryggingu fyrir því að það getur notið góðs af öðlindunum og nýtingu þeirra er að hafa hóflegt og eðlilegt öðlindagjald mm -hmm. og ég er ekki deitt með um þessu skoðun ég, ég held að flesti þeir sem hafa skoðað þetta með einhverjum, einhverjum gaggrínum hætti og, og, og hagfræðingar og fræðar með séu af þeirri skoðun En þetta er semt áfram punktur hjá Eithóri að, að hérna og maður sér hvað gerist í, í Breitlandi eftir að Breitlandi gengur inn og menn hafði mikla ráðugjur af fiskimiðunum og mhm. yfiráður réttinum yfir þeim mm -hmm. að eftir, og það var gerðuð sérstaklega sáttmál um að Breitlandi myndi hafa yfiráður þeim alveg og ekkert, ekkert vandamál en svíðan komu Spanvirar og spansk fyrirtæki og sagði við eigum hérna, grundvallarétt á því að veiða í Evróskum hafsöðan mm -hmm. og þeir unnum málið og síðan hafa eh, bresk hafsvæði verið náttúrulega bara ofveit það var reynda mald í mól með því að krefst þess að spamur að tækja olju og, og, og lönduð ykkur á, í Breitlandsauðum mm. og það var niðurstafan svo að þeir þurfur að gera það einu svona ári mm. til þess að halda áfram að mega veiða þannig að þetta voru alltaf, einhvern veginn tapast allt sem mann vonuðist til þess að halda í Breitlandi mm. með hörmulegum afræðingu fyrir þann Ég hef líka mjög erfið sem að sjá fyrir mig auðlindu gæld á flökkustofnum ég bara veit ekki alveg hvernig menn ætla útverða það Já, ég, ég var svo sem kom aldrei inn á það að, að, að, ég er að tala um sko auðlindi sem eru augljóslega í eigu þjóðarinn eins og ólja já, já eins og ólja, alltaf mis ólja og, og, og, og var sorka og svo framveg fram, en, sko. en er ekki, sko þegar maður horfir á þetta, eitt af því sem ég ætlaði að spila Gunnar, þú, þú veist ekki að neina ráðgjara því að við gangum inn 300.000 manns inn í þetta stóra samfélag með 500 miljón manns mm -hmm. og félum þeim lögsögu yfir okkur og þetta er Náttúrulega þeir, þeir setja þó lögin endalega um þessa um, um sjáratvegin og, og landbúnað og orkumáli í framtíðinni. Ímislega mhm. mm -hmm. sem skiptur okkur mjög mjög mjög máli og við njótaðum mikilvæg sérstuð að eiga svona mikið land og svona mikið hasfaði þessi lilla þjóð. Mm -hmm. Er ekki líklegt þegar 500 miljón manns þurfu eitthvað og 300.000 manns þurfu eitthvað að það verði 500 miljón manns sem að eigi hug og hjörtu pólitíkusins í Brussel Ég held að sé bara einfallega Þegar það er að skipta kökunni sko. að, að þannig, þannig séu hlutinir að annarkvort séu það hagsmunni þessara 300.000 eða hagsmunni þessara 500 miljón eh, Þannig er náttúrulega ekki draunveruleikin þannig, þannig getur þú teiknaðan upp eða þú vilt til, til lengri tíma Ég vil bara taka til næstu 100 ára sko, já, það, það, er bara, það er bara einfallega ekki þannig Í flestum, flestum aðtröðum að þá, þá fara hagsmunir álöfbúa saman og, og, og markmiðið Europasambansins er ekki neitt annað í grundvallar atriðum en að tryggja sameiginlega hagsmunni. Og þá eru þá meiri hagsmunni fyrir minni? Í hvaða samingi áttu þið? Til dæmis, það er ef að vantar matið orku í Europasambótinu og það, hún, það er til matur orku á Íslandiði með umfram það sem við þurfum og við eigum þá ekki að selja það til Kína eða hæstbjóðanda heldur selja það inn í Európa samfélagimis eða taka það til sjónamið sem hafa aldrei, bara aldrei komið til skoðun við erum að horfa mjög langt á mjög tíma þessu, þessu, þessu, þessu samingi við erum að tala um það það er sko það er, það er, <laughs> það er, það er, það er sambald sem hefur verið lífið í hálfu öld og í þeirri tutt og sé fullvalda ríki það er ekki rétt það er, þannig að var ekki samband uppalega, það var uppalega tollabandalag og síðan Evrópandalag samstarf, en það er að þróast og breytast yfir í sambandsriki og þá er Brussel að verða eins og Washington og þá var þetta auðlindigjaldið ef að það er allt í unni lausnaldra mála hvað heldur að þingmennir gerir þá í Evrópansambandinu þeir náttúrulega leggja auðlindigjald á svona auðlindir á Íslandi til samveilar að nota þá er þetta að koma skatti á þessi Íslandinga mm. sem eiga svona mikið auðlindum mikla peninga Nei, við, sko, og nota það í félagsmálakerfið í, í Evrópussambandi sem þarf mjög mikla peninga og nú er til og með sko, Evrópussambandi, það er út og verðs að þú veist að tala um skattlagningar vald hérna á það Evrópusambandið hefur ekki skattlagninga valdið þeim skilningi sem þú varst að lýsa Evrópusambandið getur ekki ákveðið skattlagninga og íslenska þegna og tekið skatt á einstaklingum eða fyrirtækjum það er bara einfall ekki þannig Nei, Það er svona óforlega samstarðan eh, um það að menn fari nú ekki mitt eins og í, í rauninni, í rauninni fjallar sko skattasamstarð Evrópusambansins um það er að tryggja virkni innri markaðar mm ekki bara það, heldur líka það að það verði ekki skatta samkjöfni en ekki maður skattina einstakríki já það verði ekki skatta samkjöfni, þeir eru á móti því að, að þessi það... lagóiskjattar hjá ákveðum ríki en eitt sem ég vangur á Gunnar og ég er svona veltið fyrir mig það er þessi mingandi samkjöfnishæfni Európa og sambansins eh, í samanbörðu önnur hagkerfi eh, eða svona hagsvæði heimsins, bandaríkjónum og Asjú, það eru uppgangur sko, Asjú mm. og meðan ég finnst þess að ég bjóð og það kynntist í því að þeir voru stöðutarinn að sko, koma okkur lögum á 48 tíma vinnuvika þú veist, og þú mótti bara ekki, þú varst bara að brjóta lögin og þú vannst meira. Þetta var í Fraklandi og það er núna búið að koma þessum röglum á í Breitlandi en Fór... breytar sem sagt, breyti sem að vill bara vinna meira en 48 tíma, þannig duglegur og er að reyna að koma húsið við sig eitthvað slíkt, hann máða bara ekki það er þá í þeirrin að taka starf frá okkur um öðrum en það sem er í rauninni gerast er að hann er að útísa verkefnum til Asju Já og það í vandin er að, að Evrópa er alltaf að draga úr sanginuhæfni sinni Mér finnst eins og Eithor, þú kannski getur að sjálfa mér í að útskýra þennan vingil og vekja áhyggjur hjá Gunnarækselu um þetta mál. Hvort, og kannski bara nýta því við, hvort þú viljið skipta á lífsgæðum aðsjöfubúan sem átti lífsgæðum hérna, þeir sem að það ekki vilja meira fjöldi. Lengri vinnuveggu. Sko, nei, ég, ég held að lífsgæðin okkar kynsluðar sé mitt miklu, miklu þægilegri heldur en lífsgæði aðsjöfubúans. En ég er eh, sammála Gunnari varandi það við mjög sem börnur okkar. Við erum bara á yfirdrætti og vestran ríki eru búin að skuldsetja sig til helvitis núna fyrst í, í, þarna eru það heimilinn og fyrirtækin og núna eru það ríkin sem tóku yfir engaskuldunar og það er rosalega ábyrðað pakki gaggat börnum og á sama tíma þá erum við enþá með þennan hérna, lága eftirlunaraldur, stuttuvinnivíku og allt þetta, þannig að það er alveg rétt að, að og, og þriðjöngar skuldum Íslandika er vegna íslensku krónunur notabili vegna, vegna íslensku krónar Já, vegna óstöðuleika íslensku krónunar Já, þá erst að meina að, að skuldir okkar í, í ellendri mynd með talið í íslensku krónum Já, en skuldinar í sjálfur sér í ellendri mynd sem voru teknir, það eru náttúrulega bara eins En, jæna, hérna, en geta okkar til þess að greiða það er markast af því að við erum, við erum með innlenda sjálfstæðan gældnir Geta okkar til þess að greiða skuldir í ellendri mynd mótast bara af einu hvað erum að fá í útflunnstekjur og okkar geta þess að fá útflunnstekjur byggir á því að við séum sjálfstæð þjóð, punktur og við verðum það, áfram er það ekki eftir gangum minn? Jú, auðvitað verðum við það alveg eins og hinn 27 ríkin sem eru í dag aðilar að sambandi. Sumir hafa haldið fram að verðum ennþá sjálfstæðri, sterkara Ísland hefur, eftir, eftir samfélag líkunar? Ég held það vegna þess að þú konsultið inn á þennan punkt á þann þú sagðir, sko, verður eh, með, með ingangu í Európa-sambandið og þá færist lögjafar-valdið, færist valdið frá Íslandingum eitthvert annars. Já, það er ekki rétt. Og þá munni Európa-sambandið setja hér allskyns lög sem við höfum sett hinga til. Já, mm -hmm. þetta er eitthvað mhm. leitt rétt, það er að segja Þetta er rétt að því leiti að við komum til að setja löggjöfum ímismál í samstarfi við aðra þjóðir mm -hmm. og ef við lítum bara aðeins til sögunar og kannski ekki þurfum ekki að fara neitt mjög langt bara eins og tvö ár aftur í tíman þegar hér var hrun í íslensku samfélagi mm -hmm. og stuttur setna kom út, út ekki kannski stuttur setna, kom út rannsóknarskísla og, og, og, og einan nýðistuðum hennar var að hér hafi verið ágallar á löggjöf á mjög mörgum sviðum að bæði sagt, lagasetningin hennar verið mikið ábótafand og líka framkvæmdavaldið sem á að hafa það hlutverk að framfylgja lögum Gunnar, maður, að þú nefnir þetta og, og, og að stjórnsíslan hafi brúðist, það er það sem þú ert að segja no. hérna, það er merkild með þessu skýslu að það er akkurat hérna, einn af aðal nefndamennunum hérna, er umbóðsmaður alþingis mm. e, eh, hefur lesið lögin um umbóðsmaður alþingis en, það er ekki nýlega þar stendur á um það þetta er unur eftirlitstofnum með stjórnsíslunni ah, þannig að stjórnsíslunna brást, hvað ráð þá eftirlitið og ef þú lest þessi lög þá sér það er mjög miklar Já, já, já bara samaskapi átti fjármála eftirlit að hafa eftirlit með böngunum En ef þú rennur yfir skýsluna bara, bara með hérna, Google search, bara PDF og flettur upp umbósmanni alltingis þá möttum maður ætla að vera fjallatöldu mikið um þetta ennbætti úr því að stjórnsíslan er brást Það er hverkið talað um það Nei, nei og ég enda held ég að sko áfællistofurinn og stjórnsíslan hafi ekki endilega verið út frá þeim sjónamöðum sem að liggja til grundvallar eh, hlutverki umbósmanns alltingis Umbósmann alltingis hefur þó ég hef ekki lesið lögin nýlega þá veit ég það allavegna að hann hefur það hlutverk að tryggja að í fyrst og, fyrst og fremst rétt borgarna gagvar stjórnsýslinni það er að segja að stjórnsýslan fari, fari með réttu fram gagvar borgarna og fari vel með valdsýst stjórnsýslu eftirlið reynir nú að draga sömnaði um aftur inn á Evrópussambandi <laughs> en í raunin erum við að tala um það líka vegna þess að þú vorst að fjalla um lögjöfin á þann og það væri í rauninni vond að fá alla þessar lögjöf yfir okkur ég last frétt í, í einhverjum fjölmjölunum í gær sem fjallaði um, um neytendavend Ísland hefur ekki sett lög eða innleitt reglugjæri aðalbúrsambansins e, eh, í neytendarétti sem fjallaði um það að vöru, vöru sem eru, eru gena breytar skuli, skuli sérstaklega mertar mm -hmm. það hefur þó verið gert í Noregi og öðrum En, en mættu við til að með setja reglur sem banna slíka vörur á íslensku markaði? Mættu við banna það? Já eftir að vinna gangun í Európa-samtöðu segjum að við myndum bara velja að banna þær við viljum ekki borða erðabreytt matfæli ég get ekki, hugsanlega... ekki séð það fyrir mér það eru samíla ákvörðun, það er kannski hluta þessum samíla ákvörðun hvað, hvað er Ég það er eðlilegt að banna Nei bara ég tek sem alveg ég, ég er ekki að tala um hvort það er eðlilegt að gera það ekki Ég er bara að, að segja að þannig getum við ekki lengur á því Ég held að við minnlegt tilskipunum neytendavend almennt en varandi landbúnaðin þá eru sér á hvaði varandi sko, þessi genamál sem er mjög umdelt sér, en neytendavendin er einmitt hérna En aðal punkturinn kannski sá að það, það, því eru ekki neytað að þegar við ef við myndum ganga þannig þá myndi það þar með er það árið næsti réttur og, og löggjafi yfir Íslandi þegar það er ekki, engin aðra, ekki aðra domstegu heldur en uh, það er bara alls ekkert rétt er það er bara alls ekkert rétt nú varst þú að lýsa einhverju verður sem á ekki verður lær, um verður óæðri sambandi sem sagt aðalda samningur okkar Európsandinu verður æðri en okkar eigin stjórnarskrá það, það er bara alls ekkit rétt heldur Jú, vegna, er, vegna, það, það vegna, nei, vegna þess að aðild Íslands að Evrópusambandinu ef afverður byggir á sjálfstæðum rétt þjóðarinnar til þess að ganga til þessa samstars að sama skapi hefur Ísland samkvæmt eigin stjórnarskrá og eigin mm. rétti sama rétt til úrgöngu úr sambandinu aftur er það er hins vegar mjög merkilegt að engin þjóð hefur gengið úr Europasambandinu ennþá Já, þráttur að þetta sé svona en getur það ekki verið vegna þess að þessi bara nánast ógerlegt að ganga úr því? Akkur ætti það að vera það ég kemur nokkur atrið það er sko hérna það að eftir að við erum búin að ganga hérna inn og menn eru búin að veiða hérna spán við erum búin að uh, eignast alls konar ítök ég er að reikna fram í tíman við skulum ekki segja við sem að ganga út aftur daginn eftir eins og við verum ekki eitt að hérna heldur eftir 10-20 ár er komið að einhverjum slíkum punkti í samröðunum og okkur líkar ekki lengur hérna mm -hmm. segjum að ég setja herskild á alla eða eitthvað annað sem okkur líkar ekki og þá segir þeir já þá þurfum við að vinda ofan á svo miklu flækjum lagalega og annan hátt, segjum við varum komið með efruna, þá þurftum við að taka upp annað gjaldmiðl og, og fullt af hluti sem eru náttúrulega ógerlegt að gera, við myndum ekki hafa neina e, eh, milliríkja samninga við annu ríki, við myndum ekki hafa, e, hvað heit það, treyta, e, hérna En við, við glötum þau rétti. Já, og það tekur kannski 10-20 ára byggja slíka aðstöð aftur í samfélagi þjóðana. En nú er þetta fulleyðingar sem ég, ég bara er ekki tilbúin að taka. Nei, en, en sko þú sér erfiðlega, það eru flækjur sem fylgja því. Þess vegna gengur fólk... Þegar að hér verður allt fullt af spænskum tókurum í íslensku lögsögu að stönda ránir... Að ríksuga upp miðin. Já, ríksuga upp öll miðin. Við hefum afsalað okkur öllum rétti og búum hér öll í torkum að þá verði erfitt að fara á Europasambandinu auðvitað og málar upp þessa mynd ah, þá villu þau tengi fara í Europasambandinu og þá verði auðvitað mjög erfitt að ganga úr því aftur en þetta er hins vegar ekki veruleikin Nú fyrir að heilum til lók þáttarins hefur við ekki að Get kannski gefa ykkur öllstutt eh, hérna, lokum. að lókum og kannski varpa hérna, til þín uh, eh, spurningunum gunnar að því að komin það hérna inn á, á, á sjálfstæð okkar og stjórnar uh, hérna, stjórnarskrár bæðið Europasambandins og Íslands að snýst ekki hugmyndin um Europasambandinu fyrst og fremstu þá og líka þá til þín sem ert ekki anstæðingur Európa-sambansins, heldur mm. engungu aðeldar Íslands eður. Snýst þetta ekki bara um það að löndin innan, þetta séu sjálfstæð fullvalda ríki mm -hmm. sem eru að vinna saman á þeim sviðum þar sem, að, þar sem þau eru tilbúin að vinna saman, þar sem að það eru ykkur hildarhagsmunir og hagsmunir allra að vinna saman, að þetta, það er hagkvæmt fyrst og fremst. Þetta væri frábært, þetta er Európa-sambansvið sem þetta lýsið hana. já, já, með, með, með mörgum blúsum sem hættir að fá í Európa-sambansvið snýst þetta ekki fyrst og fremst um það og er ekki þessi umræðum sjálfstæði bara algjörum villigutum? Já, mínu mati er nú það og auðvitað, auðvitað er þetta eins og þú varst að lýsa, það er að segja þetta er ekki þvingað samstarf ríkja slíkt hefur aldrei gengið upp í heimsögunni að þvinga ríki til samstarfs gegn vilja sínum Þannig er um að ræða frjálst samstarf fullvalda ríkja og það er ástæðan fyrir því að samstarfi hefur gengið vel alla þennan tíma og ég held að muni ganga vel til framtíðar. Eithverju eitthvað í lokin? Já, bara ég, ég held að Európa-sambandi sé að þróast í áttar sambandsríki svona sem bá Jugoslæfi eða Rómavelda einhver liti eða, eða Sovjetríkin og, og hérna ég hitti til þess hérna professor í Litáin konu á 60. aldri sem segi we went from, the, from being on the top of one union to be in the bottom of another af því að þeir höfðu meira líðræðislegt vægi í Sovjetríkjónum heldur en í ESB það er að segja að þeir höfðu meiri atkvæði í sagt, Sovjet þinginu e, þeir voru hluta sótryggjum nú hérna ég held að, að það sé horfitt og gunnari að, að svona þvingarsamband gengur ekki og það sem að, að eitthvað eru mjög ólíkir hagsmunir það er þvingarsamband e, við sjáum hvernig þetta gekk með Jugoslavið, þar var ólík, ólík menningabrott sem var haldið saman með harri hendi e, það verður ekki reynd á neitt, neitt slíkt í Evrópusambandinu en e, mér grunnar að við séum að horfa á mjög erfiða tíma varandi það að ná þessu markmiði sem er stemt af sambandsriki Evrópu. Já, þetta verður að loka orðin hjá okkur fórstuðið ekki? Jú, Andrið, segjum ekki þó bara. Þakka fyrir í dag og þakkum gestum okkar Gunnar Axeli Axelsinni og Eithóri Arnalds og við minnum að Facebook síða þetta eins, hún er e, það er þetta að leita ESB nei eða já og þar verður þetta að finna upptöku að þessu spjalli okkar og svo verður þetta að leiki aftur hérna. Og svo verður hérna aftur næsta 50 dag á klukkan 5 eins og einlega með ferska gesti og spennandi umræður og við þökkum Jóa Tæknimann kærlega fyrir hjálpina. Takk. Svalalokanir og sólstofur, íslensk framleiðsla, 5 ára ábyrg, gler og brautir, dalsraunni 10 hafnarfyrði, sem er 5.17, 14.17. Stórglæsilegt og síendur bætt háteinsverðal hafðborð afla virka daga. Ótrúlegt verð aðeins 1950 krónur. Domo.is Nýtt frá Solgar, Super Asa í berinn kominn, talin vera allra meina bót við veitum faglegar áðgjöf. Hilsubúðin Reykjavík vegi 62 Hafnarfyrði. Smára hótel í Smáranu Kópavogi. Vel staðsett hótel í næstan ágrenni við starstu vestlunamistu landsins, Smáralind, auk fjölda sérveslana og skemmtistada. Bjóðum upp á gistingu og góðan morgumat. Smára hótel. Tilbóð alla daga frá klukkan 11 til 21. Pottréttir, súpa, salatbar og kaffi. Verðkrónur 990 fljótt og gott umferðarmiðstöðinni. Auða á spliksmiðja auðlisir, viðhaldsfríjar gæða hýttalska þakrennur og nýðurföll í ímsum stærðum og litum. Ótrúlegt verð, auðás, bliksmiðja dalvegi 16 sé kópavogi.